Johnny Halliday. Anco mi estet juna, anco mi shatis rock musicon, rock and rollon. Tiu estis je la fino de la 1950 iaroi cae comenzo de la posta jardeco. Mi shatis, pro la influo de ge amicoi, Little Richard, quelcaen canzonoin de David Harley cae Fats Domino, cae evidente Elvis Presley, cae poste The Beatles. Sed mi neniam estis fanatica subtenanto de io cantisto. En la unua duono de la 1960-ca jaroi, mi intresigis en la musica campo principe pri jazo. Cae poste, ciam mi vivis in Pariso, mi comencis shati la chanson francese, la franzan chansonum la tipan franzan popolan musicon. Sen dube, popola ne bone definas tion musicon. Mi usis la adjektivo nur por differenzigi inter gi cae la classica musico. Wikipedia donas la jenan explicon. En la decnaua iarcento estiges in francae cabaredoi moderna formo de chansono che trovis trovi sian validigon principe in amusiga industrio. Shovo ocasis ancao in la texto de chansonoi, quio de la simplae melodioi evoluis in poeme valora in poema in vercajoin. La textistoi de chansonoi estadis ofte, cae estas antauei poetoi. Mi principe Georges Brassens, Jacques Brel, Gilbert Beco, Yves Montand, Charles Aznavour. Kai la furor cantoin a pli exacte furor chansonoin de kelkai alia franze cantistoi. Logiante in Francio mi evidente exces an pri Johnny Holiday. quio jam estis fama juna franza cantisto. Evidente Johnny Holiday ne estis lia vera nomo sed artista nomo. Li cae lia etzino, la cantistino Silvi Vachtan, estis vidatae cil ora paro de ilia generatio. Sed, char li cantis principe rock musicon, mi ne interesigis pri li. Ciam mi alvenis al Brasilo, mi perdis, post quelca tempo, tutan contacton con Francio quancam mi daure shatis, cae shatas, ausculti la franzan chansonum. Bon chance, ecte quelca iaroi, mi povas specti franzan televit canalum, cae protiu havas de nove contacton con Francio. Tiel mi exciis eble du au tri foioin dum la lasta iaroi, che Johnny Halliday ancora vivis, cae estis tre fama. Mi ne comprenis Tial, en la lando de la chanson française, rock cantisto est stil fama. Cae facte mi nesties kiom fama li estis in Francio. Tion mi exties la 6 de decembro, ciam mi spectes la Franzan novage el sendon, tutte dedicitan a li, pro la facto che li estis mortinta matene. Estis interviuita in multae homoi ciui tristegai, multae plorantae, maliunae au iunae, plurae gravuloi, cantistoi, artistoi, politicistoi, inter ili la cef ministro ca la presidento, esprimis sian tristezon, cae paroles pri lia gravezzo. Quelca diris ec, che li estas nazia monumento. Dum la novage el sendo, cae dum posta du hora speciale el sendo prili, mi comprenes cial li estas tiom fama. Ne nur cia en quindexepiara carriero, li vendes circa sestec milionoi da discoi. Li gainis 39 ora discoin, dec hoc platenain, cae quin victuar de la music, venco de musico. Dexep milionoi da spectantoi venes vidi liain concertoin dum liae cent turneoi in Francio cae Europo. Sed ancao char, lau plurai interviuitoi, li havis laudindan caracteron cae estes estimata de prescao ciui francae presidentoi cae aliae gravuloi. Mi scribis citiun texton la sepan matene, Ca mi vidis che, impresse, jela oca la nuvagio pri la morto di Johnny Halliday iam estis in la Esperanta Wikipedia.